Eh, mans vārds ir Toms, un es sveicinu jūs, cienījamie klausītāji, raidījumā Tiksim skaidrībā. Šis ir iecerēts kā, es ļoti ceru, interesants un noderīgs ceļojums, kurā mēs kopīgi mēģināsim izzināt vienu no lielākajām problēmām Latvijā, par kuru, manuprāt, tiek nepietiekami daudz runāts, Vienā vārdā šo problēmu varētu raksturot ar apzīmējumu atkarība. Atkarības ir ļoti dažādas, um, un mūsu nolūks ir jā, tieši tā, kā jau raidījums pats to saka, tikt skaidrībā. Un šajā uzdevumā, laimīgā kārtā, es neesmu viens pats, man ir arī mani domu biedri, un es aicinu Eh, viņus eh, sveikt arī mūsu klausītājus. Ar mani kopā eh, šodien ir Andris. Labdien, cienījamie klausītāji! Es esmu viens no dalībniekiem šajā raidījumā. Tā man liekas, bija. ļoti vērtīgajā. Un man sauc Andris. Prieks, Paldies! Prieks, Andri. Un mums ir arī pievienojies Andrejs. Jā. Labvakar, cienījamie klausītāji! un vēl viens Andris. Labvakar, es esmu vēl viens Andris, kas šodien būs šajā studijā. Lūk, un eh, tā kā šī ir mūsu pirmā uh, tikšanās ar jums, uh, protams, uh, vēlamies iesākt uh, savu savā ziņā arī kalpošanas darbu, savu klātbūtni šeit, radio studijā, uh, ar lūkšanu, un es aicinātu Andri, kuru uzrunāju kā pirmo, arī lūgt ar mums kopā par, par šo raidījumu. Jā, paldies! Uh, es aicinu visus, gan uh, tie, kas mēs esam studijā, gan arī visus, kas šodien klausās mūsu un ir pie radioaparātiem un klausās uh, radio Marija, mīļais kungs un dievs – Ehm, es aicinu visus mirkli paklusēt, padomāt un lūgsim visu kopā Dievu. Mīļais kungs un Dievs, nāc šodien ar mums. Es mums klātesošu, mīļais kungs un Dievs. Svētī mūsu šo raidījumu, svētī mūsu sirds un dvēseles, mīļais kungs un Dievs. Uzrunā jebkuru kurš šodien mūs klausās, atver viņiem sirdis un dvēseles, es mums klātesošs šai pārraidē, eh, šai raidījumā, svētī mūs visus kopā, gan studijā, gan pie radio aparātiem, mīļais kungs un dievs, un uh, svētī mūs, es mums klātesošs, uh, es mums klātesošs šobrīd, tagad, šodien, rīt un vienmēr, mīļais kungs un dievs. To mēs lūdzam Tev, mīļā dēla, Jēzus vārdā. Amen. Amen. Amen. Tā tad, eh, kas ir šie divi Andri, viens Andrejs un viens Toms? Es sākšu mm, nelielu iepazīstināšanu ar sevi. Uh, savu izglītību esmu guvis Latvijas Universitātē, Teoloģijas fakultātē. Uh, Eh, taču mana nodarbošanās eh, vairākus gadus ir eh, saistīta ar žurnālistiku, ehm, tostarp arī savulaik ar radio. Ehm, mani lielākie iedvesmas avoti ir dzeja un mūzika, un par to, ko par sevi vēlas pateikt mani kolēģi, es atkal aicināšu tieši tādā pašā secībā pastāstīt Andrim par sevi. <laughs> Jā, ehm, tā kā mm, man atkal Toms pieteica kā pirmo, ehm, es esmu Andrs, ehm, man nodarbošanās eh, kādu laiku bija būvniecība, un tagad ilgus gadus es nodarbojos ar psiholoģiju, esmu atkarības speciālists, es arī nodarbojos ar ārstnieciskām masāžām, lieku ķīniešu bankas, adoterapijas, terapijas, Un, protams, var veikt arī parasto klasisko masāžu cilvēkiem labam garstāvoklim un asins ritei, bet vairāk es esmu pieslēdzies kā atkarības speciālists. Man šī tēma ļoti uzrunā, jo, jo, jo, jo, jo, jo mums valstī šī ir liela problēma un gribās patiesi pieslēgties un kaut kādu uh, daļu no sevis tajā dot, lai kaut kas mainītos. Paldies! Andrej, ko tu par sevi vari pastāstīt? Jā. Mani sauc Andrejs Radionovs. Es esmu uzņēmējs nekustamā īpašuma nozarē un mūziķis. Jūs arī dzirdat manu mūziku mūsu raidījuma sākumā. Lūk, es esmu no Krievijas un dzīvoju Latvijā vairāk nekā 9 gadus. Krievijā es mācījos medicīnu, te Latvijas iegūju maģistra grādu kultūras nozarē Un cerams, ka rīt tiekšu pie iestāšanās doktorantūrā Latvijas Universitātes teoloģijas fakultāte, fakultāte. Un mana plānota disertācijas tēma ir tieši cilvēka brīva grība, kas ir ļoti tuvu uh, mūsu radi, raidījuma tēmai. Kā arī Es esmu uh, sabiedrības uh, labklājības uh, entuziasts vēl kopš laikam, kad dzīvoju uh, Krievijā. Un, uh, tāpēc uh, man arī būs daudz ko pastāstīt par citu valstu uh, pieredzi, par vēsturiskiem faktiem, uh, atkarību apkarošanu uh, un no tā, kas tiek darīts no politiskas skatu punkta un no katra cilvēka atsevišķa. Paldies tev! Un Andris, kurš man sēž pa labi. Eh, labvakar, vēlreiz es esmu šajā studijā vēl viens Andris. Pēc izglītības es esmu jurists. Eh, ļoti ilgus gadus esmu bijis saistīts tieši ar eh, tiesību sargājošām struktūrām. Pēdējo pārdesmit gadu laikā nodarbojos ar uzņēmējdarbības, drošības jautājumiem vispaš, visplašākajā sve, e, spektrā. Un, kad puikas man uzrunāja un teica e, par šī raidījuma tēmu, patiešām šīs jautājums man ļoti uzrunāja, un es vienkārši nevarēju viņiem atteikt, nepiedalīties. Paldies! Tev. <laughs> Lieliski! Um, tiešām, kā jau es sākumā teicu, ka mūs gaida uh, Eh, interesants ceļojums. Um, eh, tie, tā, tā karte tiek izkārtota, man liekas, tiešām pietiekami saistoši, gan ar eh, dažādām pieredzēm, dažādiem skatu punktiem. Bet kas būtu tā galvenā vēsts, ko ar šīs dienas pirmo mūsu kopīgo tikšanos mēs jums vēlamies, mīļie klausītāji, nodot? Proti, 7. Mm, oktobrī, tā ir sestdiena, mm, mēs šeit eh, studijā klātesošie eh, kopīgi, mm, protams, palīdzot eh, Rīgas sāpju diemāts Romas katoļu baznīcas priesterim Andžejam un arī vēl baznīcas garīdzniekiem, par kuriem vairāk pastāstīs Andris, tātad kopīgi organizējam aizlūgumu. Tātad tas ir um, ļoti, mūsuprāt, uh, būtisks, varētu teikt, atskaites punkts tādā plašākā mērogā, uh, ļoti ticams un cerams uh, arī garākā darba cēlienā. Tātad aizlūgums, kurā centrālā, centrālie adresāti būtu visi atkarīgie cilvēki Latvijā. Tātad, um, protams, es kā tāds mazs zvaniņš džinžināšu <laughs> gan, gan datumu, gan laiku vēl uh, vairākas reizes. Um, uh, tātad tas ir iecerēts 7. oktobrī pulksten 12. šis nozīmīgais pasākums. Un um, tad, kad mēs uh, kopīgi domājām par uh, nepieciešamību šādam notikumam, Um, un arī katrs uh, savā pieredzē, vairāk vai mazāk, uh, mēs apjautām, ka alkoholisms ir uh, slimība, kas nav risināma bez dieva svētības un palīdzības. Jā, es pieminēju vārdu alkoholisms, taču nu, šī aizlūguma nolūks, protams, ir skārt arī citu atkarību nomāktos cilvēkus Latvijā. Un, eh, jā, tagad es Andriju, eh, kurš ļoti cītīgi veic piezīmes bloknotā, eh, aicināšu varbūt jā, paska, pastāstīt vēl par to mm, nepieciešamības kodolu, kādēļ šāds aizlūgums būtu nepieciešams ne tikai pat vienu reizi, <clears throat> taču iespējams tas varētu būt pat gadskārtējs un, un um, nu, nokļūt ticīgo uh, kalendāros. Andri, kā, kā tad ir ar to, to nepieciešamības kodolu? Uh, ar to nepieciešamības uh, ir, bet es pirms gribu tomēr sākt ar uh, pateicību katoļu konfesijai. Paldies! Uh, es ar viņiem personīgi sadarbojos dažādos veidos uh, jau kāds gadus 14 uh, tieši par atkarības jautājumiem. Un es negribu nolikt citas konfesijas, ja? varbūt nav tik daudz bieži darīšanas, kā ar katoļu, cik viņi daudz veltīja savu laiku, savu kalpošanu, savus līdzekļus tieši šim jautājumam, kā atkarīgie, kā, kā līdzatkarīgie. Viņi ir izveidojuši visādīgas daudz programmas un, un sociālos centrus un mājas, uh, kur uh, atgriež cilvēkus. Ne visus vienmēr izdodas, bet viena daļa atgriež atpakaļ sociālajā dzīvē, atgriež pie mums. Un, un, un, un tas ir ļoti svētīgs darbs, un paldies viņiem par to. Ja. Un, uh, es arī zinu, ka uh, katoļu konfesija uh, ļoti daudz anonīmo alkoholiķu grupām dod patvērumu, uh, kur tiek veidots sapulcs un tā tālāk un tā joprojām. Un līdz ar to es gribu personīgi, personīgi teikt paldies, jo ar šo jautājumu, eh, kas šodien ir šis raidījums, mēs griezāmies pie arhibīskapa Zbigņeva, eh, kurš mūs uzņēma, bija ļoti atsaucīgs, eh, bija priecīgs, ņēma uzreiz telefonu un sāka apzvanīt visus savus, tā, teiksim, padotos un, un, un iesaistīja. Un tas viss notika diezgan ļoti ātri un paldies viņam personīgi uh, par piedalīšanos, par atsaucību, par palīdzību. Uh, paldies arī biskupam Kravalim, par kur arī mēs griezāmies un kurš uh, atsaucās un deva savu sveitību un piedalīsies šajā misē, šajā aizlūgumā 7. oktobrī. Gribu arī teikt personīgi paldies uh, Andrzejam, priesterim un arī diakonam Gunāram, kurš daudz gads ir ar mums kopā um, par visām šīm atkarības lietām. Uh, es pat viņus varētu nosaukt par, par, par mūsu draugiem. Uh, par, par, uh, par aizlūgumu tā doma ir tāda, kad radās, kad šī slimība, viņa ir slimība, ja, Un, un uh, mēs saprotam, ka šī slimība, uh, diemžēl, medicīna ir diezgan bezspēcīga, lai viņu risinātu uh, tā kā citas slimības, kad var izārstēt līdz galam, ka medicīna ar atkarībām var tikai sniegt kaut kādu daļēju atbalstu un palīdzību un tā tālāk. Jā. Otrs, es gribu teikt, ka uh, mana pieredze rāda, kad uh, atkarības ir tomēr apmācība. Ja? Tā ir apmācība ar alkoholu. Ir, un, un tas nozīmē, ka vārds apmācība nozīmē, ka tas ir saistīts ar kaut kādā veidā ar tumšiem spēkiem. Cilvēks ir apmācīts un viņš šeit dzīvē neko citu neredz kā pudeli. Uh, un, un apmācība ir saistīta ar tumšiem spēkiem, uh, Un es domāju, ka mēs visi ļoti labi saprotam, ka uh, tumšiem spēkiem var likt pretī gaišos spēks. Ja? Un es pats esmu ticīgs cilvēks, un priekš uh, maniem gaišais spēks ir Dievs. Un, un, un, un, un, un man pieredze rāda, kad uh, šādā veidā, kur uh, atkarīgais cilvēks griežās uh, pēc palīdzības vai ārstēšanas vai, vai kaut kādā veidā, pat varbūt daļai iesaistot ar medicīnu, bet ar Dievu. Ļoti daudz cilvēks, es zinu, kur šodien ir skaidrā 5, 10, 15, 20 un 30 gadus. Ja? Un, un, un, un es negribu nolikt medicīnu, bet es šaubos, vai medicīnai ir tādi rezultāti. Ja? Bet medicīna nav Dievs. Un, uh, un tāpēc mums arī radās tāds uh, doma, ka uh, ir vienreiz gadā jātaisa aizlūgums mise tieši atkarīgiem cilvēkiem. Ja? Nekam citam, bet tieši atkarīgiem cilvēkiem. Un tas mūsu plāns, ja Dievs dos, ir, uh, ka šī mise, uh, šis aizlūgums atkarīgiem cilvēkiem uh, notiks reiz gadā vienā datumā, Nav svarīgi, kurā dienā tas datums iekrīt, jā, bet viņš varētu būt katru gadu. Jā. Runājot arī ar uh, eh, biskupu Kravali, uh, tad uh, mēs vēl nonācām pie tādas domas, ka ļoti iespējams nākotnē uh, viņš varētu pat tapt par starpkonfesionālu aizlūgumu, jā, ka tiek lūgts, uh, nu tas ir mūsu sapnis, protams, jā, uh, kad šos, šis aizlūgums varētu notikt visā Latvijā, visās baznīcās, visās konfesijās par, par, par, par, par atkarīgiem cilvēkiem un viņu piederīgiem. Tas noslēgums ir tas, ka es gribu teikt, ka šo aizlūgumu tiek aicināti arī viņu piederīgie, kuri viņi var nākt lūgt par saviem dēliem, par savām mātēm, par saviem uh, otrādi vai tā tālāk, tā joprojām, jo tas ir ļoti svarīgi līst ārā no savām alām, nākt visiem kopā un lūgt, jo tā ir ģimenes slimība, un ja nenāk pats atkarīgais uz lūgšanu, tad var nākt vecāki, var nākt bērni, var nākt visi kopā, un ja mēs lūdzam par vienu, pa vienam mājās, tas, protams, arī ir labi, Bet ja mēs visi sanākam kopā un lūdzam Dievu, tas ir spēks. Paldies! Paldies tev par um, šo skaidrojumu. Andri, uh, savukārt jau otrs Andri, um, tu pieminēji savu profesionālo nu, saikni ar, uh, ar drošības jautājumiem, ar um, drošību darba vietā, un savu profesionālo nu, arodu prasmi, to arī apliecināja, sagatavojot tādu diezgan uh, plašu un ievērojamu nu, statistikas apkopojumu. Uh, gan par uh, jau pieminēto alkohola atkarību, gan arī par nu, to, kas uh, notiek ar narkotiku un psihotropo vielu, nelegālo apriti. Pastāsti lūdzu, kas bija tāds, kas tev iekrita acīs, eh, ko mēs šeit, eh, gan studijā, gan arī eh, mīļie rādījumi, arī Latvijas klausītāji, varam nu, piefiksēt, ieraudzīt tādu jau mazu kaut kādu mm, nu jā, ieskatu tajā, ko tas nozīmē skaitļos, ja tā var teikt. Jā, paldies, Tom. Es gribētu no sākumā nedaudz atkāpties un uh, atgriezties pie tā brīža, kad jūs man uzrunājāt ar šo priekšlikumu, kuram es uz, uzreiz arī piekrītu. Un kad es sāku ska skatīties informāciju un statistiku par uh, alkohola lietošanu, narkotiku un psihotropo vielu lietošanu, es tikai tad es patiesībā sapratu, uh, cik šī problēma ir plaša un patiesībā arī nezināma. Jo eh, eh, statistisko, eh, statistisko da, datu ir ļoti daudz. Nu, es, es biju patiesībā šokā, godīgi. Tāpēc šodien es tikai paņemšu vienu no šīs statistikas daļu, nelielu, es gribu uzsvērt, ļoti nelielu daļu, kas ir saistīta ar uh, uh, alkoholisko dzērienu lietošanu, pārmērīgu lietošanu, uh, par psihotropo vielu un, un narkotiku vielu lietošanu statistika es šodien es vispār neaiz, neaizskaršu, ja, jo uh, tā vienkāršā iemesla dēļ, kad es varētu aizņemt visu, pilnīgi visu raidījumu laiku un uh, kolēģiem kolēģiem neatliktu laiku jā, pateikt citā, savu sakām. Jā, citiem. Nu, mēs citreiz parunāsim. <laughs> jā, par to mēs parunāsim citreiz. Uh, Tā tad, jā, uh, nu, kuru, kuru aspektu tu vēlētos uh, apskatīt šobrīd no, no tā uh, apkopojuma? Šoreiz, es, uh, šoreiz to mēs apskatīšu, maz, pat, pat pavisam nedaudz apskatīšu. Uh, alkohola patēriņu. Un, lai cik tas nebūtu skumji un patiesībā diezgan briesmīgi, ka Latvija izrādās ir pirmā vietā pasaulē un Eiropā pēc absolūtā alkohola patēriņa sabiedrībā. Tas ir 12,2 litri uz vienu iedzīvotāju. Un to mēs neskaitām, statistiķi neskaita turistu patēriņu. Piedod, Andri, jā. piedod, eh, bet tie 12 litri, tas ir kādā laika amplitūdā? Gads. À, tas ir gads. gads. Tas, mm -hmm. ir, mhm. ga, ta, tas ir gadā. Un ja kas runājot par tīru alkoholu? Jā, tas ir tīrais alkohols, 12,2 litri. Jā, tad, attiecīgi, ja stiprums ir uh, eh, 5%, tad, tad uh, lai tiktu pie viena litra, jāizdzer 20 litri, tad tas skaitīsies kā viens tīra alkohola litrs. Kas, lai mūsu klausītājiem būtu saprotams. Citiem, citiem vārdiem runājot, tas ir vairāk nekā viena tonna, piemēram, alus pagādu uz katru iedzīvotāju. Jā, un es arī gribu atzīmēt, ka noteikti šeit nav iekšā narkotikas, nav, nav, zālītes, ne. tropiskas, psihotropiskās vielas. Nav, un, jā, nav un, paldies. Iekšā. Jā, mēs tev ne, nepieklājīgi pārtraucām, nekas, nekas, bet nekas, nepieciešami. Jā, tā, tā kā šoreiz paliki... mums ir pirmais redzījums, mēs viens otram palīdzēsim. Un lab, eh, pētījuma dati liecina, ka pēdējā gada laikā alkoholu vismaz reizi gadā ir lietojuši 77% 15 līdz 64 gadu veci iedzīvotāji, no kuriem 80% ir vīrieši un 75% sievietes. Un tikai 10% iedzīvotāji šajā aptaujā, ja ticam viņu godīgumam, ir atzīmējuši, ka viņi nekad savā mūžā nav lietojuši alkoholu. Diezgan apbrīnoši izskatās, es, jo tā subjektīvi pēc tam liekas, ka šī procenta ir par maz. Es teiktu, ka nu, no savas uh, personiskas sajūtas un pieredzes teiktu, ka uh, vismaz reizes gadā alkoholu lieto vismaz kāda 85, varbūt 90% Latvijas iedzīvotāju, ņemot vērā, ka mums uh, gandrīz nav uh, musulmaņu vai citu teiksim, tā, re, uh, reliģiju pārstāvēju, kuram ir liegts lietot alkoholu. Un, uh, ņemot vērā, ka runa šobrīd ir par iedzīvotājiem vīrs 15 gadu vecumā, ir diezgan dīvaini, ka tikai faktiski sanāk divi no trim. Ar lietu alkoholu pagājušajā gadā kaut vienu reizi. Savukārt, katrs trešais nav lietojis. Tas jau pats par sevi ir labas ziņas. Uh, Jā, bet es arī gribu atgādināt un teikt, ka, ka tā ir kailā statistika, kur nav iekšā uh, kreisais alkohols, nelegālais alkohols, kas nekur netiek uzskaitīts oficiālās statistikās, bet mēs zinām, ka, ka, ka viņš ir ļoti daudz. Jā. Ja to mēs vēl pieskaitītu klāt, tad tie rādītāji būtu būt, būt vēl, vēl, vēl, vēl briesmīgāk. Paldies! Lūk, un es atļaušu kolēģi paturpināt. Eh, ka Nacionālais veselības eh, dienests eh, ir tāds pirmreizējos aprēķins veids par 22. gadu, kuri mums saka tādu lietu, ka tieši alkohola radītie kaitējumi izdevumi veselības aprūpas jomā Latvijai sastāda apmēram 56,6 miljonus eiro. Jūs iedomājaties to ciparu - 56 miljoni. Tas ir vairāk nekā 12 litri. Tā nu, <laughs> jā. Krietni vairāk. Mhm. Krietni, Tas... krietni. Tie ir izdevumi jā. no valsts budžeta. Tas tieši pareizi atceros. Uh, ir vairāk nekā 5% no tās, kas uh, vispār ir uh, vēlēts uh, no valsts budžeta uz uh, veselības aizsardzību. Jā, tieši tā. Bet uh, mēs vēl neņemam vērā, kad ir tiešie un vēl ir arī netiešie materiālie zaudējumi, kuri pēc aprēķiniem varētu sas, sasniegt un pat pārsniegt 3% no Latvijas iekšzemes koprodukta. Es tā parēķināju apmēram, ja mūsu iekšzemes koprodukts ir kaut apmēram nu, 39, 40 miljardi, tā 3% ir 1,2 miljardi. Ta, tas ir briesmīgs cipars patiesībā. Nu, jā, cipari mēs... būtu nepielūdzami. Jā, jā, jā cipari, jā. cipari vienkār, vienkārši ir, ir šokējoši. Jā. Jo pa, parasti jau cilvēks par alko, alkoholu un narkotiku psihotropo vielu ietekmē uh, negadījumiem uzzina nu, raidījuma degpunktā, no nu, kādas policijas statistikas, kur viņ, viņš ir dzirdējis tur, teiksim, par radio, ja pēc, pēc lieliem svētkiem, pēc zvejnieku svētkiem, pēc jāņiem, pēc, pēc lieldienām. Lūk. Nu jā, kamēr tu vēl skaties... Uh, jā, jo šeit man ir ļoti un... daudz tās lapas priekšā ar visu statistiku, es te mēģinu tā kaut jā. kā sakārtot to, to, to visu. Ja? Protams, es atļaušos jā. paturpināt. Jā, jā, jā. Uh, Nu, tad vienkārši ir tā, jāsaprot, kā šī statistika, un ņemot vērā, cik tieši mums Latvijā ir briesmīga statistika, arī daļa ietekmēta ar pagātnē. Tāda ziņa, ka, piemēram, kad mēs rēķinām vidēju vai sagaidāmu dzīves ilgumu, jāsaprot, ka tie cilvēki, kuri dzīvo šobrīd, uh, lielākā daļa no viņiem uh, kādu laiku, uh, daži arī lielāku savu dzīves uh, daļu nodzīvojuši ar Padomu Savienību. Un uh, jāņem vērā, ka tie apstākļi un nosacījumi, kuri bija uh, tajā brīdī, uh, tā ir uh, ietekme arī viņu šodienas gan uzvedību, gan veselību, gan kopējo labklājību. Un, eh, attiecīgi, ja mēs runājam par alkoholu, un, eh, piemēram, ja mēs runājam par tādu lietu kā sagaidāmu dzīves ilgumu eh, vai par video dzīvu, dzīves ilgumu, šobrīd Latvijā arī jāritinās ar pagatni. Gribam mēs to vai nē. Un arī jāritinās ar to, ka tūlīt un tagad mēs nevarēsim uzlabot kādas lietas. Uh, Jā, Andri, tu gribēji piebilst kaut ko. Jā, es, e, grib, ah. es gribēju piebilst par to, ka, teiksim, jā, kad ir cilvēki, kas dzīvojuši padomu savienībā, un, un kā daļa šodien uh, dzīvo vēl joprojām šeit Latvijā, uh, tie paši latvieši, uh, bet uh, kad arī viņiem šī attieksme diži jau nav mainījusies no tiem laikiem, kā toreiz bija uh, liela tā tautas nodzirdīšana, ka daudz to šodien nes vēl joprojām sevī šie cilvēki, kas nāk no padomu savienības. Jā. Paldies! Lūk, kungi, es atļaušos paturpināt. Kā mēs visi apmē, zinām, vairāk vai mazāk, ja, kad pagājušā gada novembrī stājās, grozījuma, stājās spēkā grozījuma krimināllikumā, kuri paredzēja Eh, sodu par sēšanos pie stūres, ja alkohola koncentrācija organismā eh, pārsniedz 1,5 promils, paredzē kriminālu atbildību. Un papildus uh, sodam tika konfiscēta arī automašīna, kura, ja tā pieder pārkāpējiem, savukārt, ja spēkrats pašam dzērājam šoferim nepiederēja, tad no viņa tiek piedzīta uh, vadītā transporta līdzekļa. Uh, es uzsvēršu tirgus vērtība. Tā tad. Un kopš pagājušā gada novembra līdz šī gada pir, pirmā pusgada beigām tika pieķerti virs 1,5 promilēm 635 autovadītāji. Un kopumā dzērumā pie, pie stūres tika pieķerta šī pašā laika, laika periodā. Apmēram 2000 ierēbuši autovadītāji. Jūs padomājiet, 2000. Tas nozīmē, ka 2000 uh, autovadītāji atradās uz ceļa kā potenciālie, nu, es, es nebaidīšos teikt šo vārdu, potenciālie slepkavas. Bezatbildīgie. Ja runājam par kriminālu procesiem, ja, tad tie ir ierosināti vairāk nekā pret 600 braucējiem. Konfiscēti ir 432 uh, transporta līdzekļi. Vidēji dienā, es atvainojos, vidēji nedēļā uh, tiek konfiscētas 30 automašīnas un tā tautas valodā uh, sakot, 30 automašīnas nedēļā tiek vienkārši nodzērtas ja ņemam tādu vidēju, jo tā ir ceļa policijas statistika, ko es pašlaik minu, uh, ka pagājušā gadā vidēji gada griezumā diennakts laikā konstatēti vai aizturēti ir vi, di, vienas diennakts laikā, 24 stundu laikā vidēji 12 līdz 13 transporta līdzekļu vadītāji, kas ir, brau, eh, kas ir braukuši eh, reibumā. Pēc izmaiņām krimināla likumā šis skaits ir gan nedaudz samazinājies, bet nedīži - 90. Tas ir pa 2, pa 3 cilvēku mazāk. Eh, kāds no tā ir secinājums? Kopš sots ir kļuvis bargāks. Dzer vairāk. <laughs> Tomēr cilvēki, autovadītāji neapdomīgi absolūti sēžās pie stūres, eh, bet te ir viena, viena problēma. Kā, kā es to redzu, ja, kā viņi sēžās pie stū, eh, stūres atkārtoti. Pēc statistikas no autovadītājiem, kuri bija sēdušies pie stūres eh, reibumā virs, es gribētu pasvītrot virs 1,5 promilēm, eh, apmēram 60-70% ir uh, autovadītāji jau ar pārkāpumu vēsturi. Un, uh, traģiskākais, kas uh, varētu raksturot šo mērogu, ka tre, apmēram trešdaļa no vadītājiem, kur brauc re, reibumā virs pusotras promēlus, jau brauc ar liegumu. Tas nozīmē, ka viņiem jau pirms tam bija atņemtas transporta līdzekļu vadīšanas tiesības par šādu pārkāpumu. Un, uh, Antirekords, ja tā varētu teikt, ir vienam vadītājam vairāk nekā desmit šādu pārkāpumu. Piemēram, ja mēs uh, paskatāmies pāris dienas atpakaļ, šī gada 3. septembris, vienas dienas statistika pieķert 11 autovadītāji, kuri bija pie stūra sēdušies alkohola reibumā. Uh, un visiem bija vairāk nekā 1,5 promili. Tas nozīmē, ka ir ierosināti 11 krimināli procesi, attiecīgi tika konfiscēti 6 transporta līdzekļi, un savukārt atlikušajos 5 gadījumos ir uh, dzērē šoferim nāksies sekt izmantotā transporta līdzekļu vērtību. Tā ir tikai viena diena. Pāris dienas atpakaļ. Un šī statistika izļauj, ļauj izdarīt tādu pieņēmumu, ka vismaz trešdaļai par braukšanu reibumā pieķerto ir nevis satiksmes disciplīna, bet gan alkohola lietošana un tās izraisītās sekas. Jā, Andri, tu uh, gribēji, otrs Andris gribēja piebilst. Jā, es gribēju ātri, jā. piebilst to, kad, uh, uh, kad es vairāk gribu pateikt, kāpēc mums šis raidījums ir uh, radies, ka tā ir slimība, jā, un kāpēc ir visi šie aizlūgumi par atkarīgiem cilvēkiem, un, uh, un viņi ir alkoholiķi, jā, un tu, uh, un alkoholiķis nenozīmē, ka viņš ir bezatbildīgs, uh, Eh, ka viņš ir slikts cilvēks, viņš ir slims cilvēks. Un ja ar alkoholismu neko nedara, tad mums būtu uh, muļķīgi uh, vai bezcerīgi domāt, ka viņš rīt nesēdīsies pie šīs stūres, vai viņš rīt nelietos alkoholu, ja viņš neatzīs, ka viņš ir alkoholiķis un sāks risināt šo jautājumu. Tas jau ir tas mūsu mērķis parādīt, ka statistika ir tāda, ka tur lielākā daļa ir slimu cilvēku, un ja viņi šīs lietas nerisinās, tad tur nekas nevar mainīties šī statistikai. Un tāpēc ir šī pārraide, tāpēc ir šis aizlūgums, tāpēc ir tas, ka mēs parādām, ka tur ir iesaistīti melnie spēki, ka šiem cilvēkiem ir jāapzinās un jāsāk šīs lietas risināt. Un ja mēs šīs lietas nerisinām, un mūsu pārraide ir tā, ka mēs gribam tam pievērst uzmanību, ja? gan pašiem lietotājiem, ja? ka tā ir problēma. Ja? Es atceros, kad vienreiz uh, man stāstīja viens narkologs, viņš teica, alkoholiķis nav slikts cilvēks, viņš ir slims cilvēks, jā. Un par šo statistiku, ko mēs runājam, tur lielākā daļa ir slimu cilvēku. Tas nozīmē, ja viņi nerisinās, nekas nemainīsies. Un tāpēc mēs gribam šo jautājumu pacelt tādā uh, valstiskā līmenī, lai mēs visi par to domājam, ka nevis mēs strādājam ar sekām, bet mums būtu jāstrādā ar cēloņiem. Paldies! Jā, nu tā ir. Um. Jā, kolēģi, es, es vēl nedaudz gribētu atgriezties pie, pie, pie savas uzticētās statistikas. Ja? <laughs> nu, ieskatam jābūt pilnīgam. Es, Protams, tevi, jā, es tevi atbalstu, jā, noteikti. Paldies, draugi! Tā tad... Um, ja ir pieķerti bijuši autovadītāji, tā ir viena lieta, bet vēl ir, uh, vēl ir tāds aspekts visā šī problēmā, uh, ka autovadītājs, kurš ir bijis reibuma stāvoklī, ir izraisījis ceļu satiksmes negadījumu ar pilnīgi dažādām sekām. Un, lai cik tas skumji nebūtu, pagājušo gadu šādi, šādi ceļu sat, satiksmes negadījumi bijis apmēram tūkstots, kur viens no ceļu satiksmes negadījumā iesaistītājiem pusēm ir bijis alkohola reibumā. Mēs redzam, ejot vai braucot pa pilsētu, ļoti daudz riteņbraucēju, cilvēki pārvietojās ar skūteriem, tie arī ir tie paši satiksmes dalībnieki. un 22. gadā ir bijuši vairāk nekā 100 negadījumi, kur skūteru vadītājs ir bijis uh, reibumā. Pie tam vēl kā alkohola, tā arī narkotiku vai psihotropo vielu reibumā. Nu, Paliek vēl mums jā, uh, velosipēdi un un mopēdu vadītāji laukos. Ah, kur vēl arī lauki, kur, kur dod, dod, dodās uz, uh, uz vietējo veikalu iepirkt turpinājumam kādu mēriņu. Tur arī ir uh, vairāk nekā, vairāk nekā 1200. Jā, paldies, Andri. <clears throat> es domāju, ka tiešām šie, protams, no vienas puses mēs varam teikt, ka, ka skaitļi un, un, un šie uzskaitījumi eh, varbūt kaut kādā ziņā ir, ir sausi un oficiāli, taču tam tomēr ir ļoti liela nozīme, ka eh, tie tiek nosaukti nu, viens pēc otra, jo reizēm nu, mēs zinām, ka cilvēki mēdz teikt, eh, nu, nesabiezināsim krāsas un uh, un, un katrai monētai ir, ir, ir arī gaišā puse, nu tad man šķiet, ka tas, ko mēs e, no tā, ko tu esi apkopojis, e, e, nu, to uzklausot, ir diezgan mm, nopietns pamats teikt, ka nu, to gaišo pusi šai monētai ieraudzīt ir mm, nu, ļoti grūti, jo tie skaitļi patiešām aug ar katru gadu, uh, gan, nu, un, un viņi aug ne jau progresīvā veidā, bet regresīvā. Tā tad nes uh, nelaimi, uh, nes grūtības un, un ne tikai tādu, tādu sadzīvisku, bet, bet būtībā arī kaitējumu ekonomikai un, un vēl ļoti plašā mērogā. Un tagad šo visu, ja tā teikt, uh, Eh, apsmadzeņojot un nopaļojot, eh, ieklausīsimies eh, Meždugorjas diamātas kora dziedājumā un tūlīt arī atgriezīsimies. Jūs klausāties Radio Marija Latviju un raidījumu Tiksim skaidrībā. Esiet sveicināti vēlreiz. Mans vārds ir Toms, un jūs klausāties Radio Marija Latvija raidījumu Tiksim skaidrībā. Mūsu mērķis ir runāt par eh, atkarībām, par to, par ko vajadzētu runāt daudz, bet kas mūsuprāt tiek, ja ne noklusēts, tad kaut kur visas lielās informācijas gūzmā paliek sānis. Un pirms mēs dzirdējām burvīgo Meždu Gorjas eh, diemātas kori, viņa dziedājumu, eh, stāstījām jums par to, ka kopīgi ar maniem eh, studijas viesiem, maniem kolēģiem un šī raidījuma veidotājiem gal galā Andri, Andreju un vēl vienu Andri, un palīdzot uh, Romas katoļu baznīcai Rīgā mēs organizējam aizlūgumu par um, atkarīgajiem cilvēkiem Latvijā. Un tas notiks 7. oktobrī, sestdien, pulksten 12. Rīgas sāpju diemāts Romas katoļu baznīcā Vecrīgā pils ielā 5. Uh, Jāpiemina svarīgi, uh, ka šo raidījumu, tāpat kā pārējos, uh, jūs varat klausīties pateicoties gan jūsu pašu, gan citu klausītāju ziedojumiem. Paldies jums par to! Un um, runājot par uh, aizlūgumu kā nu, tādu noteiktu kopā sanākšanas uh, ļoti īpašu brīdi, uh, es gribēju jautāt, kāda ir lūkšanas nozīme uh, Eh, jūsu katra dzīvē, Andrej, es skatos, ka tev ir ko piebilst. Mm -hmm. Jā, es gribētu tieši uh, savienot mūsu tēmu par lūkšanu ar mūsu iepriekšējo tēmu, uh, jo daudziem uh, klausītājiem uh, varbūt pēc šīs statistikas, uh, statistika, ko mēs nosaucam, uh, liekas, ka jo bargāki sodi par likuma pārkāpumu, jo labāk būs. Bet, nu, ja tā patiešām būtu, mēs uh, visas sabiedriskas problēmas atrisinātu ar to, ka mēs uh, par jebkādu pārkāpumu uh, uzliktu nāves sodu, un tad neviens neko nepārkāptu. Bet, protams, ka tā, tas nestrādā. Vēl jau vairāk, īstenībā bargākais sots bieži vien strādā tieši negatīva puse. Piemēram, tās valstīs, kur pastāv navas sots, noziegumu skaits, par kuriem paredz ir paredzēts uh, nāves sods, ir lielāks nekā tādas valstis, kur nāves soda nav. Kā, nu, kā lai divi tas neizklausītos, bet tā tomēr arī ir pēc statistikas. Uh, un uh, tas pats runājot uh, par uh, sodu un par darbībām, ir jāsaprot, kā ja mēs runājam par alkoholiķiem, uh, mēs uh, runājam par slimiem cilvēkiem. Vienkārši, lai vēlreiz tam pārliecinātos, vienkārši uh, jāpaskatās uz uh, statistiku, cik daudz atkārtotu. Uh, vadīšana, piemēram, uh, ierēbama veida. Tad, attiecīgi, cilvēks jau vienu reizi uh, to ir darījis, tika pieķerts, uh, dabūja savu sodu, starp citu arī nav uh, pašu mazāko, es nezinu, uh, aplicības atņemšanā. Uh, tiem uz pusgadu un uz pusotru gadu un vispārējais. Bet cilvēks neapstājas un to atkārto vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Tas attiecīgi nozīmē, ka bargākais sots šī problēma neatrisināts. Bet uh, šī problēma var atrisināt tikai cilvēku apziņā, uh, pie kuras mēs arī aicinām, un uh, kurai principā, ir, radīta, uh, ir radīts arī mūsu raidījums, uh, lai paaugstinātu cilvēku apziņu, cilvēku uh, savienību ar Dievu, jo Dievs uh, ir tas, kurš uh, var palīdzēt patiešām atrisināt šo problēmu. Jā, un attiecīgi lūkšanās vieta mūsu dzīvē un īpaši attiecīgi uz šo problēmu ir jāsaprot, ka ir jālūdz arī par, uh, par šiem cilvēkiem, par sabiedrību kopumā, un katram, ar, katram par sevi. Jo, kā mēs sakām, uh, galvenā kristīga lūkšana neieved mūsu kārdināšanā, kā, kā ir viena no galvenākajām lietām. Jā, paldies tev, Andri. Jā, es arī gribētu pateikt to, ka šeit izskanējas statistika par transporta līdzekļiem, riteņiem un tā tālāk un tā joprojām. Netika skarta arī tāda lieta kā, es gribu pateikt, kā alkoholisms un atkarība. Viņi ir nolieguma slimība, viņi ir slēptā slimība, ja? un šeit netika runāt par tiem cilvēkiem, kas kas nesēžās pie stūres, kas ieslēdzās savos dzīvokļos, paņēma alkoholu un desmit dienas tur dzer. Ja? Uh, un tāpēc jau arī alkoholismu uh, sauc par uh, slēpto slimību, uh, uh, noliegumu slimību, jo daudzi nemaz nezin, ka mūsu kaimiņi ir alkoholiķi, ja viņi iznāk ārā no dzīvokļiem, viņi ir nomazgājušies un viņi tīri un, un neviens nezin, ja. Uh, un šai slimībai pirmkārt var tikt klāt tikai tad, kad šis cilvēks pats sāk atzīt, kad viņam ir problēma, ja. Bet viņš pats to var atzīt, sākt atzīt tikai tad, ka šī problēma jau ir uzaugusi diezgan liela. Um, bet par pašu raidījumu es gribu pateikt, ka mums šis raidījums vairāk ir domāts arī kā diskusija raidījums, un uh, tuvākā nākotnē uh, būs arī uh, jūs, klausītāji, varēsiet mums zvanīt uh, tiešajā ēterā studijā, uzdot jautājumus un veidot šo diskusiju, jo šī pārraide arī ir paredzēta vairāk runāt par slimību, par līdzatkarību, uh, par ģimenes slimību, kā viņi izpaužās, kā tas notiek un šīm slimības niansēm un detaļām, ko mēs katrs varam varbūt ieraudzīt un sajust sevī un, un saprast, ka varbūt, kad man ir arī ir šī problēma, jo manā skatījumā uh, pati alkohola lietošanas ir, ir tikai sekas, ja, ka cēlonis jau ir pašā cilvēkā, ja, tāpēc jau tā ir slimība, ja, jo citi cilvēki, kas lieto alkoholu, viņiem tā nav, ja, bet citi, kas ir lieto, viņiem tā ir. Ja, tas nozīmē, ka nevis problēma ir alkoholā, bet problēma ir konkrētā cilvēkā. Ja, un, un tāpēc, ja viņam mēs nevaram palīdzēt, kad radinieks saka, vai dakteris saka, ka tu esi slims, ka tev ir tas vai šis. Kamēr pats alkohola, kamēr alkoholis pats nesaprot, ka viņam ir problēma, viņam nevar tikt klāt. Paldies! Paldies, tev, Andri! Um, jā, nu mūsu laiks uh, ļoti ātri ir paskrējis, un ko gan mēs varētu pateicībā teikt par šo iespēju uzrunāt jūs, ja ne kopīgi lūgt to, kā mūs ir mācījis Dieva dēls. Jā, es gribu īsumā pateikt paldies uh, Dievam, ka viņš mums deva šo iespēju, jā. Paldies visiem, kas klausījās un uh, paldies Tev Dievs, ka Tu mums devi šo iespēju uh, ka tu mums uh, uzrunāji, ka tu mums devi spēku, ka tu mums devi ticību, uh, ka tu pievērsi arī klausītājus uh, šī pārraidēja, mīļais kungs un dievs. To mēs lūdzam tev, mīļās, paldies tev par to, to mēs lūdzam tev, mīļā dēla, Jēzus Kristus vārdā un sakam, kā ir mācījis tavs dēls. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, valstība Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. mūžos.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 Latvija.